lunggu wae. Mungkis-mungkis lho goblok ngambekan rakne kok. Ngono tok e kok. E. Jenenge wong nek wis dadi penari iki kudu olahraga penting. Nggih. Saorarane tangi ceprut esuk sering rumo badminton. Kaya oh, aku. Kuwi lho, ngomong apa kok ora tau roh badminton iki. Olahraga penting. Eh, eh. Pak, Romo nyelot lemu. Lha entah pawane kaya ndok ya. Kuwi jenenge sehat. Oh sehat ta. Mergo ngudi ning bab kesehatan, demen ning olahraga, mulane diparingi sehat. Alhamdulillah. Ora kaya kowe awake cilik seksi. Apa, Pak? Kakean sek kurang gizi ya. Ya murah iki. Ing dalem Gus. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bucange. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Partane. pikantuk yudho mbiyen kae nggih kula yudho usah ngawi leres kula percil sik to aku ora takok kowe oke angkrik ngawi ke desamu endi le kula saking laladan andumplengan Dumplengan. Leres nggih, celuring basa to. Dumplengan kecamatan Pitu. Oh, <laughs> kecamatannya Akeh kecamatannya. Oh, oh iya iya. Oke, sampai pitu. Tapi desamu tentrem ya le ya. Alhamdulillah ayam tentrem. Keluargamu ya tentrem. Sehat wal afiat nggih. Iya, rezeki lancar ya. Pengestu panjenengan awit nderek menapa berkah saking panjenengan. Lah lah sasi dijak sepisan nek ngono. Oh, ngalah berkah awake dhewe. Oh, Bos, sik to. Lah, lah. Iki yo ora urung didangu karo Perjalananmu kok kene pirang jam, Le? Sekawan jam. Oh, sekawan Nggih. Oh. Karo sapa kok? Nggih, eh, kalih kanca-kanca wonten sopir nggih kalih rencang-rencang. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Oh. Kae sing buri mang? Sinten? Niki pedet. Pedet tak tapuk lambungmu tenan kan. Jenengan, Pak? Ya awak mundang to maju. Piye le kabare? Sehat alhamdulillah. Ora ning alang siji apa ya? Lancar rezeki nglumpuk. Wonten. Eh, maksudnya rezeki nglumpuk akeh. Nglumpuk tapi yang bayar bank yang bendina, Pak. Ngono aku kreditan ta, leh. Enggak, lha jenengan nih sing mboten tanggung jawab akhirnya lo terus nih Piye to kowe? Kok iso Pak Sun kok ketut-ketutne iki lho. Lah DP ini sepeda saiki ya ora dibayari terus aku sing bayar lo Pak DP DP naik itu saya omongan. <laughs> Tapi percaya bersyukur. Enggak. Jupuk gamelan saka nggonku seharga 350 juta. Juta niku. Alhamdulillah salaman. Kan wong iso kaya ngene gatine karo aku. Aku dikeki gamelan Pak Dor 350 yuta. Kenong sitok. Dadi ya <laughs> warang ora. Lah jeneng kenong sita, ra bonuse. Nggih bonus mending arang lho le dagelan dhewe gamelan kaya sampean. Nggih. Hmm. Kae wet-weten aja kok to ya. Mboten. Kae ngenen sangu nganti tekane matimu. Lho apa digomong mati to bos. <laughs> Piye ta maksud omongane sangu dige mati terus piye apa ya dipendem ngonoane? Lah tegese nganti tekan patimu aja mbok dol kuwi kanggo hmm. pengaji ngaji utawa pengeling-eling. Eh gamelan apik tenan. Gamelan apik. Nyawapi sing kedunungan gamelan kae berkay mesti bener-bener mm. amin mm. ngaten nggih Pak mm -mm. lah kula mboten ngertos lho Pak Sun saya gonge kae tenan gongene pilihan lah apa jebol loro e? <laughs> Mbok kan aku kerowak e. Ya yes, mergo saka jebole kuwi sing berkahi. Ya jebol apa lah gong ora ora jebol suarane kong lagi kuah. Kuah ngono lho. <laughs> Ya kuwi gampang kok ditempel ini bekonang ngono. Wonten nggih? Iya. Matur nuwun lho Pak Sun. Iya ya. gampang pokoknya nek karo moe petung karo kena diat diatur. Tapi ya sing ora kena diatur iki tetep deh Apa? Wong mau si enek sinden kon mendesah ya apa ya enek. Larakine ora enek. Oh jenenge karakter swara kok menehi swara sing apik kok. Lah aku ora ero. Mas, nggih. Ajate panjenengane ra ngerti tau Mboten Mas. Kowe iki piye to omong-omongan mau kok gak ngerti kajate apa gitu lho. Lah aku ora ero ya omong omahe ombo ngono tok ero kok. Aku ora ro. ditanggapi paling tidak kan karo sing kagungan kersa ngerti sing duwe gawe sapa kajate apa. ngerti karo guse apa Mbon, mbon mpun sing di sing di Gus Repi sing Gus sing di. Lah nika to mriko? Alah alah alah kok ora enak. Oh piyaine lenggah ning kono kok iso. Oh berarti yang lewung mriko akhirnya Wonten kemawon. Terus pokoknya piambake ra dicepak ngono lho anu nggih ya sak kesik enom kaya awakmu lho alah 35 35 wedhus alah iya wedhus 35 apa wedhus nek selikur selikur ya roh dhewe ngawur lambemu tak tapuk lambemu ya nggone ngonoan kowe <laughs> tak kancane kowe rumah sapa aja biayane kene kuwi dalu punika Gus Ainur Rafiq Haji Muhammad Ainur Rofiq SPDI Sarjana Pendidikan Islam, Islam. ngawon tenaken tasakuran ambal warso bisham ingkeng kaping kalih apa wih? bisham meniko bis meniko bismillah ham, ham alhamdulillah dadi diniati kanthi basmalah utawi waosan bismillah diakhiri dengan alhamdulillah insyaallah barokai insyaallah ngrejekeni panjenenganipun dadi haji ingkang mabrur amargi sregep bersyukur lan tetep tafakur piyayine hebat Nah, baca do kali wong pondokan. Lah pondok apa ya pondok bersalin. Lah lah omonganmu lho. <laughs> Omonganmu lho Gus Ainu Ropik iki karo aku iki kanca kentel. Ning ndi? Nalika neng tebu ireng. Ning ndi? Apa awor? Budal sak bis. Kono neng tebu ireng aku leren neng tebu tebangan. Lah rumangsaku ya lak ngaji ki ngaji bareng. Ya ngaji bareng ra ketang sithik Gus Ainur Rafiq syukuran gedheke rasa syukur marang panguwasaning Gusti Awet nikmat sing diparingke marang panjenengane Mas Ainur Rafiq. Iya Gus. Nek cara wonten kathah La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabil lasadid pucet kowe. ora tekan noe <laughs> apa artinya? ora iso, sok sapa sing gedekke rasa syukur bakal ditambah nikmate sok sapa sing kufur sak temene bakal nampa adab sing pedih kuwi lho mulane wong bersyukur ki penting mm -hmm. apa wae diniati kanthi bismillah diakhiri dengan alhamdulillah ngono ya Pak yo ya iya budal nyambut gawe bismillah nek wis mule alhamdulillah ha kaya lagune cah cilik kae to Sinti Pak nano nane nonane nene ah. nano nane nanane nano nane nane nanane nano nano nane nani nu nano budal kerja maca bismillah mulih kerja alhamdulillah budal nyambut gawe maca bismillah nek wis mulai alhamdulillah gape awakmu menehi pitutur kuwi bareng tak rasakne kok Yude ming cerdas kowe. Alah lah, oh, Yude ora apa-apa nih Yo iki tak tak todi tok tak kok kan. kon ning arep ben belajar ngono. Nah, iya. Terus piye Pak rasane apa? Ora ora ora ora. Yuda iki lho wong apik ngono jarene bos. Masa ora enek PE? Oh enek enek sisi lah enek. Oh, enak. <laughs> Terus no. Iso ya. <laughs> Iso iso iso. Terusne iso ta. Terusne iso. Sorry bos. tak tak jajal sih budal nyambut gawe maca bismillah nek wis mule alhamdulillah budal wayangan maca bismillah tonggo kepaten alhamdulillah pak pak pak bocah kok lha kancane tangga kepaten barang mbok terus lha ngene awakmu kudu langsung cek langsung cerdas paling tidak tangga kepaten innalillahi yo roh aku lah iso innalillahi dalang pak sun gondro innalillahi eh jane piye to kok lha iki lho marahi marahi piye lho aduh percil angel kok iso Lah awakmu sing pasun gondrong masa mbok inali lahi lho. Ora ning ngono marahi kok. Gondrong budha wayangan nang lali piye? Lah iki iki lho bos sing kleru iki. Maca bismillah to kudune kok awakmu ra roh ki apa iki? Wong kene iki syukuran malah blesete kancane lho. Lah sing salah ya kowe lho kok. Lah nyapa salah lho Pak Sun. Syukur ki tembunge piye? Ya ta. Lah iya syukur iki tembunge garek tembunge padha. Kok iso? Lah awakmu mbokmu kejlungup aku syukur ngono ya iso. kudu iso bedakne antarane syukur karo syukur. Oh, beda to, Pak? Beda sak tembung maknane wis beda. Syukur ki tegese bersyukur, hmm? matur nuwun, hmm? gedhekke goging panuwun marang panguasane Gusti, tapi nek syukur ki nyukurne. Oh, gak oleh ya, Pak ya. Ora Haji ki menurut sampean piye, Haji. Hmm, haji ki nek wong Jawa ngarani kaji. Hmm. Kaji ki tekate mung siji. manembah marang Gusti Kang moho Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hmm. TKT mung siji. Beda. Ana meneh sing haji. H A J I. H A J I. H, H harus. A aktif. J jalankan. I ibadah. tadi nek wes duwe predikat haji kuwi harus aktif jalankan ibadah. Kudu aktif. Mulane haji ki akeh. Apa e? Enek haji wahyu. Apa e? munggah Apa? kaji mergo sawahe payu oh, kuwi enek enek wahyu haji nih. wahyu terus umpamane kaya Pak Sun Haji apa Pak Sun haji sokeh apa nyambut gawe dadi haji mergo sokongane wong akeh <laughs> tanggap aku awakmu lho ana meneh haji Abidin Abidin asli biaya dinas enek ana meneh nek jaman biyen Haji Abu Bakar Abu Bakar asal biaya Golkar <laughs> jaman biyen iya, tapi lah Haji Tomat ya nek Mas Haji apa? Tomat nggih wonten budal tobat mulih kumat nah, akeh kuwi akeh Lah saiki lho sing rodok nih Haji Tatang. Haji Tatang apa? Haji ninggali utang kuwi lho saiki. <laughs> Tapi lah ning kene Allah jadi haji ya. Haji mabrur. uang ki munggah haji garek biye. karek Nak kula, Bas. Ah. Niku tergantung niat ana dalile Mas ya. Dalile wonten innamal a'malu binniat. Ya ampun Gusti. Cek kok iso bajet. Nyapo? Wis tak omongi tenan iki. Wis tak omongi tenan. Miwiti kowe ya. Alah alah wis tak omongi bocah-bocah ya. Piye bae wong iki tergantung garek niate. Innama a'malu binniat. Ter uwong ning alam donya kuwi duwe sifat loro. Apa Mas? Duwe sifat bener karo kleru. Kok iso ta lek. Lah dhewe ya. Eh. Duwe sifat bener karo kleru dalile Al insanu mahalul khotok wanisian. Alhamdulillah catetanku mbok waca. Ya rohno lah awakmu. Kuwi lho bos aku ya diware loro tok. Eh. <laughs> Ya ya. Cara basa e kene iki non sewu Pak. Eh, eh, Kudu kebak rasa syukure sampean bos. Oh iya. Ditanggap rene kudune bersyukur bersyukur aja nek mung gresul ya iya iya iya mas ya wong ngeyel ngene rokok enak ora alah alah <laughs> Ora ngono kok. Ngawake dhewe paling tedhak karo panjenengane ngalap berkah, panjenengane seniman sing senior. Seniman senior Insyaallah mesti menehi apa ki sawape mesti gedhe. Hmm. Nang jenengan hmm. sawapi kula. Sawat watu wa sawat. Mulane kowe ro to. Warna itu simbol. Simbol, Bos. Contone to. Nggih. Ireng. Ireng niku tegese iri dengki ora pareng. Wong aja sok kulino milik barang kang melok selak kesusu muluk nek dudu ngeke ya aja digawa. Iri dengki ora pareng. Aja nganti ketelurupan. Aja nganti keregetan marang jelantaing kanepson dik percil. Oh, alah ireng iki kuwi to, Pak. Iya to. Lah terus nun 1000. Iya, ndak. Lah sane anu ki bisham ki sing burine abang. Abang ki tegese aku bangga hmm. bahwa malam hari ini bisa menghibur sedaya warga masyarakat ingkang pareng rawuh artinya aku bangga urip kudu tetek tatak tutuk tanggung jawab ngadepi apa wae aja nganti uripe keregetan marang jelantaing kanepson terus ning jero ki genah kuwi NO ki wernane apa ijo ijo tegese iki lo jodomu oh alah wis dadi jodone antarane awake dhewe Pak Sun gondrong karo warga masyarakat artinya apa to dik percil wong urip kudu ngelenggono marang palungguhane kudu tetek tatak tutuk tanggung jawab aja nganti uripe keregetan hmm. jelantaing kanepson ya, Biru, biru Pak Biru dadi wong tua bisa ditiru kanggo patulat dan anak putu awet anak ah, putu mono kanggo keregetan marang jelantaing kan nepson tutul tutul pak tutul tutul wong urip ning alam donya aja nganti tutul tutul barang lian oh iya iya iya sebab nek nganti tutul tutul barang lian bakal keregetan jelantaing kan nepson opo neh coklat pak coklat cocok dan melekat cocok rasane melekat di hati aja nganti keregetan jelantaing kan nepson oren pak oren nyambet gawe aja nganti leran aja keregetan jelantaing kan nepson Terus mari ngono apa neh ya? Ya ampun lorek padha. Lorek wong urip kudu semeleh aja nganti diregetan malang jilantae kanepson. Lantah tok e brang-brang dina. Mam eh, wong ya. Kowe eh, rumangsaku omong mbok omong rasa jilantae mbok jok-jokne. Wong kene iki wong kene iki wong sak enekne wong pinter kabeh. Mas yo pinter ya kudu. Pinter agama, pinter sembarangane. Kowe ora kenal wong Ponorogo to? Dereng. Sinten Bas? Tapi pernah krungu suara berita-beritane. Nggih, sinten Bas? Kayak tahu. Sinten Lucy dah? Oh. Lucy Brahman dah. Oh. Untung kok saya urip ya Pak Doh. Lah kok iso Mbak patekne loh Mbak Lucy. Lah mari boto korban mereka ya meneh dipateni jane bayangin ini. iki. Gaji ora akeh sama iki. Cil, dalan Brahman. Pripun, Pak? Asine Mbak Lucy ya. Alah, Ya setandet Pak rupo kaya ngono ya diundang iki. Maksude lho piye pira biasane lho. Lah melusi lah ning ora ya garek 75 to Pak. Ya ora apa-apa. Lah ki 200 ora tekan lho Pak samono Pak. 75 gelem. Alah lah 75 nggo kloso dhewe nak kaya ngono kuwi ora. Angel Pak ngono. Dadi kaya piye ya Pak? perasaan yang nekak-nekak nih lho Pak aku oh, gitu. Jadi enggak iya. iso. Tapi sama nih serawang apa ya Pak Lucy yo. Mbak Lucy Wongnya apa ya Pak, Pak Bito karo ya Mbak ya. Itu Mbak mau Sopo sing muni sakit Mang? Oh, eh. Ora anu regone. Pak Suni lo jaluk rego kendang Banyuwangi piro tambah 250. Lah kendang kok sak klosone bareng mau apa? Oh. Lah lah kendang ane klosone yo ya, beset kabeh bokonge bosok kok ngomong sakit atau sakit. Piye Pak? Tenan nih Mas. Alah tenan Pak. Tapi yo piye ora kuatan lho Eh, Oh, ora kuatan. Ngelokor suarane elek. Mosok nganti 75. Halah lah Pak, sakmono iki kelakuane Pak. Dadi wis esuk dele surete. Lah iya wong kok jelehi ngono ayo dipateni ae. Kaya ngono lho Pak Dilon to bodine mbombrot mbombrot. Yo kenek ta Pak dirangsane kun ora iso Pak. Aku dhewe kaya ngene iki ya jane nguat nguat lho Pak. Tapi lek jenenge wong urip ning alam dunia kita. Eh, Cil. Omong apa kayak bombret bombret barang ngomong apa? Ora nih Dik, mak aku mulo kon tuku salah. Pak Sung Salak Pondoh lo abot nang gowo rene iki lho. Wong sedina ora dikamplengi pipine kok ya ketagihan. Rumah sama aku 250 wong ning komplek 500 aku 250. Aku waplok kono ae, kaplok kono ae. Marai ngelunjak suwe-suwe wong lanang ngono kuwi. Modelmu kaya mangsamu. Tapi sisi apik ya, Pak. <laughs> Bener bentuke mari ditata apik ya. Ah, mulus apik lho, Mas. Mulus apa nih? Ora mesti anu lho, Mbak. Nuwun sewu suarane lho, Mbak. Warane kuarane ora. Ah, rupamu ayu. Jarisane piye, Jo? Jarine ya nun. Lah, wis sae lho, Pak, ngene iki. Elu dolan kalunggo lho. Napa? Saka kono lho jajal sawah. Wis semua tengah lho. Mak mak mak mak rumang samu. Iki ne daleme Pak Haji lho ya. Pak Haji Iki Pak Haji Bu Haji mersani. Lah ngaku wis diomongi. Apa-apa ku nek dudu muhrim aja mak mak mak mak. Mbak Lu si bareng mbok ngenek-ngenekne rumang samu. apamu wonge ngene-ngene bareng apamu dipirsani para tamu kok iso awang ping pindho apa jamu ku lho nyapa tak delok jarike kongkon paji mungkin iki ndangdut lak rokane ra oleh ning kene kok <laughs> eh mbok grayai piye lapor ceritane Enggak apik belas. Sing numpak sapa jareke? Ya aku jane yo mbiyen tak rumat, Pak. Zaman tak rumat yo apik, ya saiki piye ora iso ngrumat Pak aku dhewe yo. Iya ya, jadi tadi wong lanang yo. Tahu kok kontraknya jadi. Pun pun kalau salep teng blitar meliko. <laughs> Karena ben ben mau wong itu. Enggak wong ganteng ini gitu pak. Tadi yes, enggak pernah tadi. Anu ya mbak, apa ki? Minta ngomong, kita ngomong, lambi, kita lambi lecek ya Eh, wih, ah. ini lo ngerasani aku, awak mune aku Masa kan kayak baduk sumur Ngomong, ini kayak baduk ngerasani jarennya awak mune nyolong duitnya percil Siapa? Ih, wih pas dek ini mm, mm, jarene maling gane tukang nyolong dite aku iya kowe gane ndemoki bokonge bojone omonganmu wae sing penak omonganmu mbak ya sing penak lho dik kowe kowe rasan-rasan ya rasan ngono terus aku mbak nyolong ngono lho harga diriku jatuh harga diriku jatuh aku ki kancamu kanca bendina kanca bendina aku dagelan pondok golek dhuwit wong loro aku dikira nyolong dhuwitmu ki lho wis jenenganmu Kowe bolone sapa to kono ki rumah sak kuwi. Kuwi nek kancane dingene. Ngono kuwi lho kowe iki. Ora ora Pak. Rasane apa nembak? Jarene kowe njukuk BPKB ne. PPKB ne percil. Bojone arep mbok. Kowe ngono kowe. Bojomu arep mbok gedhek. Wong bojomu bokonge gedhe sisihe rumah sana aku dikira aku dikira gak gelem karo bojomu. Eh. Aku dikira gak gelem. Gelem kowe. Yo Mangsa wong iso kok diplak. Aku ya ora muni piye-piye blas. Wong aku ngomong e ah, ora lho. Muni opo? Ora ngerti lho. Asine iki wong loro gak guyub. Ndak iso. Ding mar nenggon aku ya rasan-rasan kuwi. Sop. Rene, rene. Mas jere wis ra betah karo percil. Ngomong gitu. Masa mu idane asline percil koyo kirek ngono tenan. Ngono. Eh, lah BPKB enggak apa-apa lah, kamu ngirekne aku. Eh, dek eh? ah, kapan aku perlu pamu koyo kirek. Tak sepelek ne ngono Tak sepelek ne kowe Aku banyuwangi mbok kirek-kirekne ne. Santet wong ngomong kelo dek kapan. Apa nek liyane kirek ngomong. Dek <laughs> nyuara jere kowe ning awi ta? Mlebu anu apa wedhuse Yudha kan telu to. Jare pas kowe mulai wedhuse meteng kae. Jangkrik mbok len ngelanangi wedhus kok piye kancamu? Heh, sik sing wong kok sak rombongan aku kewan tok. Ndek kapan lah? Gacok cengelmu sosok. Lho lho, ora iso. Sing ngomong lho sapa? Ora ning ngono kok. Tok e ora tau. irek, wedhus. Aku lho sik kabeh, awakmu ngiring-ngiring ya. Ya. Wah, sodok dilosor kowe malah. sopel aku meneng ae lho, aku ora ngrasani. Wong nesu nesu tak sodok. Aku ora ngrasani jangkrik eh, iki. Wong ana wong iki arek gadekne montor yu. Oh, tanah lusi ya bajingan suwe-suwe. Wah, ancane kowe iki sengkuni ya ketake kowe iki. Lah salahe. Waduh, aduh Lah, terus iya lho. Balu sih. Balu sih. Nggih, dak masun. Pripun kabaripun? Percele tak kene. Nggih, tenapa? Mau percele ndek sedan apik jane ora ya. Sedan to. Alah, aku sapu salah. Niku lek utangan eh, kula. Anjene dalang ki hmm. bosok lambene ya, Dik. Asline sedondronge tak anu ya. Kita iku ngene karo Lucy dalang ki bosok eh, lambene eh, hubungan suwi asline. Ane hubungan suwi kan. Iya suwi karo suwi. Oh, iya nane. Eh karo sapa to, Lek? Karo sapa? Eh, kowe malah ngomongi sapa to kowe iki? Balik, balik, balik. Campur teko ngendi-endi. Lah Pak Sun nyalae. Nyalae ngopo? Lah Pak Sun nyalae ngono kuwi. Lah kuwi sedanmu tren po, Duk? Duduk. Oh, Duduk mbok nggih. Iya nyapa nyilih apa ya ra oleh kok ibu ora oh, oleh. Eh. Tapi ya Mas. Mboten sah. Tuh. Iya tapi iki. Oke oke. Oke. Kok mboten sah lho. Oh. Ya piye dalang tek koyo ngono ya. kok ganti aku. Nembang versi Banyuwangi. Oke, jenengan nyuwun apa? Aku sir bawa sing lain daripada yang lain. Siap siap siap, Mas. spesial buat Pak Aji dan Bu Aji, Yeah. Selamat semua eh, dan sukses. Mugi bibar wayangan diparingi kelancaran sedang. Amin. <laughs> Malam ini live toh, koyo oh ya, eh? eh. Live. Live ya. Live neng. Live, live okay. bersama Doho TV. TV. Doho TV. <laughs> Oke. okay. Sing gak iso mirsani iso yeah. Iki sok ngene, sok ngene, sok bar ki Nggih. Tapi dawe mbae Pak Nur ora nggih dagelan. Mboten sampe dagelan kok, namung dalang kali. Mbah Kakung napa Mbah Putri? Mbah Kakung. Mbah Kakung, Dik, Mbah Putri ngomong Mbah Putri telepon aku kok. Eh. Piye? Ya ngene lho, Mas. Lah dagelane tetep ning dalange ganti, ngono jarene. Mbah Putri ngene lemune Mas, ngene. Ngene. Kuwi engko daglane diganti jaranan critane Pak Dene Pak Nur. Ah. Niku Pak Dene niku. Pak Dene. Lah budine ngomong Budine ngomong. Piye? Wayange diganti elektron. Eh, tapi gawe dagelan. Gawe dagelan. Oh alah. Jam piro ki lek ngomong? Iya jam 2 lah, jam 2 bengi wong sesuk dinginane dinginane ngomong. Ayo diganti apa neh? Ayo jajal. Tapi punane ngomong ngene Mas, ya tetep wayangan. Hmm? Cuma dagelane mengko ya diundang kon nyumbang ngono. nyumbang ora bayaran. Ndak oleh. Tapi Mbah Yute piye dadi Mbah Yute Pak Yute mau ngomongi ngene. Dadi Mbah Yute piye? Wis mati. Dadi ya gak omong apa-apa blas. Gak kira lagi kon Ya. Tau apa Oke, spesial buat penggemar Ringgit Purwo yang kamar sana wonten dalam Sugeng Dalu. Yo! Jerene Banyuwangi, nganyangi kancane kaget. Pakai seluncing, Mas. Mboten sah. Mboten sah nggih. Mboten sah. Paling tidak ya awali setunggal kali. Ya, kula ngawi banyuwangi piye enek ngonoan. Yo eh, enak enak kena yo Alon-alon biyen yo Dion. Iya yo Cil. Ora usah mbok jawab goblok. Meneng wae. Ya ya ra roh ae. Yo. iso jenggelan tetek ngono Lho lho lho. Napa? Ngamatne ya Ben ra gogrok nemen-nemen. so Nih. Hmm. Gandeng. gak mentolo kita kayak ini padahal apa Umat dah nyapet to gak mentolo aku padahal ngono tok ae kok ora kuwi karo awakmu ndi anak sitok ya enggak ada Mbak Lucy ya Dia oh. nasi anak sitok ora asik, bos <laughs> eh sing kari kene Eh? Malah tak sing kari enak. Enak lho mene nyenil lho nyenil. Awake sini ndase gedine tak dongane dadi tentara le, besok lek gedhi bledel ndase pakmu aku ngono. awake cilik ndase gedhe anggere mlaku no kerucuk kerucuk <laughs> iki awakmu njeng. Iya no aku no. Hmm, sing ales ya, Dik. Cok sini-sini wong awi ya. Ora to, aku trae ngawir yo kok. Ya pokoke lek pacaran bojone karo Yudha. Hmm, sing penting sotel ya, Le. Nggih, sotel. Napa sotel? apa? Sotel sapa-sapa iso kentil. <laughs> Nyara ambiyai. kok enggak penak menawa. Lah joget ora penak yo. Lah ya piye to? Lah kok penak. Iya jogetan sing bocah saiki lho sing. Lho. Lho. Lho lho. Oh, oh, alah, alah Michael Jackson. <laughs> Alah. Ini rasalah salah dulure Kadasen. <laughs> Alah ngawur panunen. Ayo. Nyaram. Lho Pak. Nah, ra kena engko meneng kok. Ah. Iya. Dia mah kon meneng kok. Ah, eh. Oh, alah, kayak gitu tadi. Oh, coba ae to. Ngapa nang sih lo angel? Sak sirku. Lo obah e kancane ngepasne yo. Omong oh, ora bayar barang kok. Gratis. Mantu. Ya, ya, ya. Salahe kowe gelem karo aku. Sopo kepeksa timbangane nyanding kirek. Lho, Dek, Dek. Pak, kula tak mandhap mawon. Ya, Pak. Tinimbang kok kirek karo menungso kere-kere. Ya, apa to? Iki salah rungo. Timbang karo Pak Care. Oh, iya iya, mantep. Eh, rupane becik. Iya iya iya iya. Krung kok ngene. nek kine lho, kirek. Care, eh, care. Rupane becik. Nah, masa koyo kirek ngono. Enggak. Mosok ora iso bedakno care karo care karo kire ya waduh, terus Nuswanto La, la, bener Pak Toh, bener Pak Toh Urung goblok iki. iso ora penak blas. Kene adik pas aku. Ya mbuh mlempem paling mbakmu. Mari ndek sore kudanan lho. Matane mak. Aku wong wedok iso jenggleng kok ora penak. Ya jare aku jenggleng. Kowe sing bawa yo. Heeh, Sampe tak jenggleng. Aku. Oh, apa kuat? Iki gedhi lho. Alah ra popo kok alon-alon ya. Ya. Alon-alon. Ya, Sang. Oh. Pianyu angin. sampean lunggu aku sing jenggleng. Eh? Sampean lunggu aku sing jenggleng ngono. Ya mosok ngadep rono ya ngadep rono tenan. ngono lho. Kulon kono wetan sakoro oh Jenggelekmu ya hebat, tapi loh. Ah, Lah kok iso rai dikene kompor gas kok, oh, Dik? Ya lak jenggleng tok ngene tok lah mak brus ngono e. Salahmu manggon kono. Rambut preman yo Ae dhewe kok. Ora pas brus mang eh, mambu ora? Mambu. Perang dadi loro sing apik. Napa, Bas? Diperang dadi loro. Nggih, benceng kula perang eh, mriki. Perang dadi loro. Wong. Ah, ngoten lho, Bas. Iya no. Anu lho Dek api Dek. Malah kaya sulak lho. Eh, gila nih. Kan <laughs> kaya tahi diot. Api api lah kene lho Dek, ngono wae engko. Allah. <laughs> Kayak kucingnya anakku nek ngono. Ngrawi mbokmu kowe kaya anakku aku. Wis apik aja. Wis ngono ae. Dadi kon kon ngono karo Bas ya. Ngene ngene ngono separo sampai. Ojo ngono ki apik. Ngene Bas. Hooh, oh, apik. Mas kaya cah culun Mas aku ya. Ora apik ya apik. Mas ganongan ya. Apik-apik ngono malah ganteng lho ya ampun gantenge percil lho. Lah kowe kowe mesti nguyai idoni lah. Apik ya Mbak ya, asli apik ya. Ah, apik lho. Ning panorogo nek prainan ganongan ki rambutnya ya ngono kuwi. kowe. Suwe-suwe anu sirah kaya pincuk ya. Iya. Aimu. Ya. Kulan kono Kulan kono wetan. Wah, elek tenan, Pak. Alah, alah. Segoro lor lan kedo lalas ang tersayang Belam, ayo dek dek dek. Biar. seneng susah tanah ngerti iso go Taman Sari Nuswan usah. Napa? Lanjutke ya. Nggih, nggih. Napa? Eh, manut. Manut. Do kowe kok lungguh? Ah, lah kula anu ndonga. Gak njuke. Bolak-balik ndonga. Lah ngene gak tak dungani nenek apa-apamu sing tanggung jawab sapa? <laughs> Wis ora enes ndu iki lho sing ndonga Pak Haji dhewe. Nek barang alus sing teko sing nolak raku apa kuat. Allah. Oh, to? Ndonga aku. Oh, barang alus kaya glepung, barang tunggale kuwi, Pak. Iya no. niku kan napa cara nganu ki gamelan ah dhisik cara kulonan iki jinemane jinemane nggih leres ah. lah niki musike nggih bos ah iya ah. mbok wau pangunane napa nggih saking guse wau apa anu aja ngobrol aja ngobrol oh. aja ngobrol nggih guse wau sinten sing kula belajari Lah, Mbak Lucy kan ya iset ta? Mbak Lucy sinten? Niki kula sampun napa malih? terus. Terus ya iki ya Mbak ya iso. Eh, aja iki tak tep. kula sing sing masuk-masuk iki lho sing nom-nom lho. Lah ya Mbak ya masuk kok. Ben Mbak sik. Mbak iki pamundutane gosip Mbak Ora ora. Ora lho cengkok-cengkoke piye lho swara wedok lho. Nadane nadane Mas. Engko tak sambung. Iya ya nadane wedok gak Sing ngusah rika Padahal nabrak nih koncone. Wes pasti lo, wes pasti kupengmu lo katarak. Kupengi kenceng manis, goblok. Ada nih apa? Gila, gila, Sing usah riko katik ngaling-ngaling maning ah. Alasan kalur Eh, gue kok raih sisa berata gue gini jane Nada ini keduren nih loh Alah, gue gini, gue gini Sama gue yopo iso Alah, sangka gue raih sisa Nada sing usah riko kate aling aling mane bener lho ning kono alas oh, ya ora ya ora duren pak oh, alas duren pak sebelah sari sari sari ya gawe iki paling aku iso ya ya ya ya sing usah riko kate ngaling ngaling maning ah, jajal ya, jajal ya. Tunggale. Ya, ya, ya. Iya, ini ini delok. Ya. Eh. Jogete ngene kudu. Nadane iya. jogetane Dik Warano. Hmm. Anu dangdut ya, dangdut. Suarane mendesah kayak Pak Sun mah. Iya, kayak mau. Dadi sing ngrungokne kita merangsang. <laughs> Bisa ora? Gile lah. Dianggap Oh yes. Oh no yes. Oh. yes, Iki marah wong kok. Lah eh. yang ben warai. Iki lho jerene bose kon ngono. Ah. Nggih to, Bos. Iya. Mosok kok au-au. Lek ora. Wis akeh kula tak capuk lambemu Ben kita sangar lho, Dek, dadi sing ngrungokno seneng lho. Lah lah ngawur to. Ah. Eh, eh eh urung. Dienggo paran Riko berdemene dong welas ii ison melebihi bola tang tang tang bisa oh, kecil kecil isin aku ndang to nek maji ka lo ora ora tak tutupi kok tak cungne ngono ora ora <laughs> ora ora ora mendesal soal lah urung wayahe mundur ya piye mundur nek set nun romo nun niki lah lah lah ya tok Iki sithik lho. Hmm. Sing mendesak. Rodok nek sine. Rodok munggah Masuk lah. Yo. Piye sakmene mau? Dienggo. Maren. Iku. Toto. Pato, pato. Toto, pato, pato. Pato. Eh, wes. Iki klepe dol iki pato ketoke. Lah yen suarane iki lebas sing ngene lho sing genah iki klepet dol. Masa goyang nek suarane pioh, pioh. Gak kena bos iki genane gak kena iki. Aluang sing cilik-cilik lho ketok iso. Sing cilik nandai lho iso. Nanda niki to. Jajal nanda. Masuk iki. Ora iki. Aluang sing polos-polos ngene iki. Jangkung dik. Hmm, mlakune ngono. Hmm, hmm. Tarunge ngalung. Alah tenan iki. Iki cara ngono musuh untulan opo ae tedas. Hmm. Lha lek ngene genah tak rumat sik ngono lho. Lha lek kuwi opo? Eh, iki bawa humor ya. Bene. Dadi hmm. masih prono, Dik. Wah, dawur Ya Allah, ya Yut, mosakne Yut lek dingene kok kene, Dot. Lah iya, Mas. Kaya midodari gonceng kirek. <laughs> Rotok Dik, rotok Dik. Pak Carik, Dik, ngodore kirek. Iki rotok rotok diundurne. Masuk. Ya, apa lho, Dek? Ya, Jan. Sing wedok dhuwur <laughs> kaya ning pasar nyangking pot ya. Lah iya, sing lanang ya takir plontang. Tak bacok, tak bacok lho kowe Ini apa lho mbok ngono barang? Eh? Mbok ngono. Ya didu sisik sadurung ditarung nih, rata Dek. Temen Dek, Dek, masuk nek iki, Dek. Eh, Dikopoki. Dikopoki Yang sapi to kowe. Kaya eh? ali anu to. <laughs> Kaya banyak pitik to. <laughs> Hmm. Eh, eh. lek balu sidung kaya eh, bacok. Ini ini ini balusi lo di sana. Eh, eh, eh, ayo, dandani, dandani, mik mik e. cek cek cek, dandani sih lara dandani kok kan mendek dek ngalungnya angel dek nih gede, goyangannya lo dek, bebas nih sih, sih tadi, alah alah, malah kelempokan kok, ayo ayo, gini nih dan, Iki rada maju iya, ngene maju. Nah, iki rada ngene. Set ngene. Eh, aja lali lho, Dek. Oh iya. Lah ora ora. Nadane nadane nadane. Ya, kira. Diangkut parah. Lah, masuk nek iki. Opo opo opo, aja se aku rung nyawang kok. <laughs> Gerak se. Gerak sik. Dek gak gawe kamera. Ora gawe. syuting jane. Ki apa? Gue delok aneh Arab turu. <laughs> eh jajal jajal eh jajal eh rata dek rata dek rata dek kowe dek, ndek Ini lo. eh caca sing gawa kamera nyanyi syuting gak delok-delokan arep turu <laughs> Eh ta nyanyi di ayo di engko ya ya ngono sapa hmm eh, mong melas kenal lebih melas tak tak Dik. Dik. Ora roh ngarepe, Dik. Kerembu, kerembu. Ku jogetan hebat. Ku urung lak iki. Eh, Apa iso? Pedhot musuh iki poke. Masak iki no BK Thailand iki kok iki. Jajal to, Dik. Eh, jajal. Pisan ya, eh, pisan, jajal. Pisan, pisan. Jajal, jajal. Pisan ya, pisan tok. Pokoke ora, pokoke mboten niki lho, mboten buani, pokoke mboten buani. <laughs> Pisan. Nah, tiang goparan riko eh. ngobredemeni nolas ison ngelepi wah wah maju oh iya mikir lagi nyapa tau lagi polahmu lho Nah nek ngono tok wong aku ki lho, iman sing kuat, ora mungkin wong iku kudu duwe adek-adek. Kowe ngono kowe ora tau ngaji ya kaya kowe Ha. Adek-adek lho conto. Eh, ya. Wah, tenan kowe ngomong kuat. Lah, iman kuwi kuat, dalan saleh padakne. Dienggo diengku. Oh. Urung apa-apa geblak. Bisa kaya ngono. Nggih nggih nggih. lengkap nggih. Ya lungguh gegrek kabeh kok. <laughs> Gak gak. tak merotol kok. Saiki kok karo aku yo yo yo. Rumah sama mbak apa, Pak? Dikira Ora ora wis. Napa? Aku to Mbak wis. Mbak ora ora ora. Ora. Ora Gelut ya. Waplok ngono. Waplok. Waplok. Yang kalau mundhek kapanan ngaplok panas. Iya iya iya wis wis. Ora ora wani ora wani. Ora wani. Muten Mbak, muten. Suti. Lu melet-melet ngelok nih, melet-melet. Ya Malah melet-melet lho. Bocah meneng melet-melet. Wong nesu malah mbok peleti. Ora. Heh ngene. <laughs> Sumpah pas madhep rono. Ora ora ora sumpah. Lah bali pada. Lho lho mringis mringis neh. Lho lho kuwaplok kono ae. Buta ya omong apa to? malam enak wong nesu wis ngene. Eh. Enten apa, Pak? Ora ono. Heh? Ora ono. Dek, lu tak warai. Akone mo lo, kan marai. Iya, Piye marai, piye? marai. Permane oh, lus lus. Ora wani aku. Aku kok dikampleng aku. Ora ora sing tanggung aku sing tanggung aku. Iya ya, ya Malang krik. Eh, lus. Malang kok krik sik lho. Sikil begagah. Mlaku etek etek etek. Mesti lho iso geting aku. Lah eh, lus lus. Kowe aja lakmu celok lus bulus. Celok sibusi busi kowe iki. Ya ya mutok, ya mutok. Ora mageri nyeklekno gape. Ora nyegeri ra duwe dhuwit. Kowe kuwi, ya kowe kuwi. Serandale guang idul. Bakale kowe dhewe kumpul lu. Serandale guang ulon. Bakale dhewe kelakon. Wato-wati sandalan. Kuat moto kuat ati jalan Mangsamu apa? Mangsamu lu. Agustus dek Januari. Putus gak putus hari ini lu. Dunia tidak selebar atok kolor. Daun, kelor. Daun kelor lu. Kembang kelepu. Ah iki lho gelas sing tanteni. Kembang Mat kelepu. Mati satu. Tumbuh mbokmu. Tumbuh seribu, tumbuh seribu. Ayamu kowe ora serok, rasuk. Lah iki lho, iki sing ngene to? Heeh. Lah iki lho tanteni iki. Iki iki. Iki lho. anu mu ya ya, ya, ya gitu. ora sera ora sotel ora wajan iya. ora melok ora kendel ora doyan iki lho gambarmu marem wis marem wis marem ngono kuwi wis wis kok kene anak alah alah ora sera ora sotel ora wajan ora melok ora kendel ora doyan iki lho gambarmu eh. <laughs> ana dik wedi ya. ayane kowe Ora kalah. Eh, kalah. Yuta, yuta. Nyapa? Kaya lanang lanang dhewe. Nyapo. Provokator sengkuni. Nyapa? Kaya lanang lanang dhewe muni. Sapa? Ora lek aku dikon moe. Alah. Eh, nyapo. Nyapo. Nyapo. Malah nemen gue gitu jagelan lawas gue ya. Jarak lawas. perkel. Ndak. Iya, iya, iya. Wes wes wes wes. Eh, sinden andingnya kelopo. Jasa ge nyantem karo ngabung Mbak Lucy. Mboten nate. Mboten Mbak ya. Mboten nate jalan. Apa? Apa, Bas? ngambung Mbak Lucy wae. Lah lah, zaman uh, kene dah diokongkon bahasa lah. Piye piye apa? Aku ngambung sampe. Ora Popo apa iki ning dhuwur panggung kita ya adalah mitra kerja. Mitra kerja. Tak lilani kowe ngambung aku. Hmm. Ning sesone dagelan ilang ndas yo dinyalahne aku. Bos. Ora apa Dik, kok ganti nendas pitik ngene. Dagelku yo kukuruyuk tok ngono kae. Kenotangku tang tansah cita lelati. tentar buka rasa tentrem hangayomi rasa susila kadhi tepang tulodo desa babete iku sarabungan kaya sedhana yo mi apa susila dadi tepa tulodo sababe iku cara bungan dalan anyar nggih. Siap, siap, siap. Apa Banyulangit? Banyulangit. Banyulangit. Ya, ya Banyulangit. Ya, Banyulangit. Eh. Ya. Alah, banyu Banyulangit enak. banyu langit Banyulangit. Banyulangit ya, ya terima Siap, siap. Swara entut Angin, angin. Lah iya angin sing mambu lak entut Pak. Ha oh, salah ra nget <laughs> Ya mambu ra diinget. Banyu. Banyu. Banyu. ngeriduati ngelingake seliramu sing tak tresnani oke okay. pengen nangis ngetokke aloh ning pipi suara waro senadyanmu ngomong mimpi gue ngen nada dhuwur gue nggih kowe kuat nada dhuwur banyu langit beda ning dhuwur iya jaldang wat wat saya jajal, nak burung dijajal kok tak tepung piling pisan eh eh eh, eh, eh banyu langit e berdel banyu langit banyu langit sing eh wis ora dhuwur ya banyu langit sing ngono dhuwur kaya ngono iya, Watu gede Nanda Kalingan Terus Mencengi Percil Pegang Gawur ae. Blegas gorane kancane. Ya, tapi bersama kita. Siapa siapa? siapa? Eh, eh, eh. Bersama Kidong Mangga. Pimpinan Kisun Rondong. Eh. Hadirin sekalian, Yan, Yan, Yan, Yan. Bersama Kidong Manggala, pimpinan Bapak Sun Gondrong. Drong, drong, drong. Yuk kita sambut lah rapo wong jenenge Eko kan bebas ta. Ot ot ot ot. Penampilan lagu berikutnya. Nya, nya. Dan buat Bapak Ibu hadirin semuanya. Nya nya. Silakan menikmati hidangan yang disiapkan. Kan, kan kan. Ada rawon, won won won. Soto. To to. Tempe, keripik, kriuk-kriuk pastinya. Juga ada makanan pencuci mulut. Lut lut. lut. Ada apel. Pel pel. pel. Semangka. Ka, ka, ka. Dan juga jeruk. Kecut, Bro. Dan buat adik-adik yang di sana, hati-hati, nanti bisa kecantol. Suwek bro. Yuk. Ya. Eko malih, Ini gara-gara kayak mana? Iya, gerakan.